Okay, wir versuchen es einfach mal mit offener Tür. Die Rasenmäher sind jetzt nicht <laughs> direkt unter uns. Ähm, okay, das Studieren, ne? Ja. Ja. Hast du dich schon erinnert? Ja. Е, Так, е, в студентські роки, е, звичайно, я жила е, перший рік в гуртожитку е, і приїжджала додому е, раз у тиждень на вихідні. Е, мені мама готувала сумку, е, дещо було вже приготовлено, дещо я е, цілий тиждень собі готувала. І вчилась, ходила на пари. Мала стипендію, але стипендія маленька була. І тому на канікулах я завжди підробляла. Ем, Äh, in der, auf der, an der Uni habe ich ja nicht zu Hause gelebt. Ich hab, bin nur einmal die Woche nach Hause gefahren zum Wochenende. Ähm, ich lebte in so einem ja, Wohngemeinschaftshaus, heißt das, Studentenheim, mhm. ja, ungefähr. Ähm, die Mama hat mir dann eine ganze Tasche vollgepackt, immer vorgekocht oder auch so Produkte mitgegeben, Lebensmittel, die ich dann verarbeitet habe oder auch aufgewärmt. Aber in den Ferien habe ich immer gearbeitet. Okay. Wow. Und das war immer noch die, äh, diese Zeit der, der Not etwas, hm? Ja? Это же бы- были, были тоже годы нужды. Е, та, то було після е, розвалу. Е, я поступила в 93-му, а Союз розвалився в 91-му. Die Sowjetunion ist 91 zerfallen, zerbrochen und äh, ich bin 93 habe ich die, die, angefangen zu studieren. Okay, okay, ja. І ціле літо я працювала на базарі, е, продавала овочі, фрукти. Den ganzen Sommer habe ich am, hatte ich einen Stand auf dem Bazar oder auf dem Markt, habe Gemüse und Obst verkauft. Okay, in der Stadt, wo sie herkommt? Äh, в твоем родном городе? Ja. ja. Ja, okay. Але потім я могла гарно одітись і бути модною студенткою. Danach konnte ich mich schön kleiden und ich war eine moderne, schöne Studentin. Aha, okay, guck mal. Ähm, und die Kleider konntest du bei dir in der Stadt kaufen oder musstest du da äh, irgendwo in eine andere Stadt oder anderes Land fahren? Э, И одежду ты могла в своем городе покупать или тебе приходилось куда-то ехать, в другой город, в другую страну? Е, У нас вже відкрили кордони і речі привозили із Польщі, і з е, інших міст. І ми вже х- хто е, більше заробляв, міг собі вже норм- нормальний одяг купити. Ähm, die, die Grenzen wurden geöffnet und wir bekamen äh, Sachen aus Polen, konnten wir uns kaufen und wer, derjenige, der Geld hatte, konnte sich schon gut kleiden. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir die Tür doch mal zumachen. Ja, Kommen jetzt da näher. vielleicht auf Kippe. Mach erst mal. Mhm. Das geht, ja, ja? ja, jetzt geht das, ja. Okay. Sonst ersticken wir hier. <laughs> okay. Ähm, jetzt wissen wir noch nicht, was du studiert hast, glaube ich, ne? Ök ökonomische Mathematik doch, da? Nee, das hat, Ja. hat sie ganz zu Anfang gesagt. Sag, erzählst du noch mal, was du studiert hast und, und wie du da, wa- dazu kamst, dass du das studiert hast? Эм, Расскажи, о св- э, что ты именно конкретно учила в в уни- университете и как ты пришла вообще им- именно на этот факультет? Е, Я вчилась за спеціальністю економічна кібернетика. Я туди пішла, бо там на одне місце було тільки три чоловіка, а на міжнародних відносинах було шість чи сім. Тому я туди пройшла. Das war so, ich habe Wirtschaftskybernetiker oder Cyber, also IT eigentlich ist das, ja, Deutsch. Mhm. Ja, mhm. IT. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Wirtschafts-IT, naja, ich weiß auch ja. nicht, ja. Mhm. Weil ich bin da hingekommen, weil da waren nur drei, äh, drei Personen pro einen Platz, um da anzukommen. Und äh, als Diplomatin, da waren 60 Personen auf einem Platz. So etwa. Okay, also du hast diplomatisch gehandelt und bist dahin gegangen, wo, wo Platz war. Ты дипломатично про- последовала дипломатике и поступила туда, где было легче поступить. Ich glaube, das heißt Wirtschaftsinformatik. Ja, genau. Aber IT, ja. Ja. Ah, so. Wirtschaftsinformatik. Okay, okay, ja. Das war der einzige Grund, dass du das gewählt hast. Sehr Это pra- был, это был единственным поводом поступить туда. Да. So, <laughs> ja. Okay, äh, wie ist es dir damit ergangen? Ähm, warst du da glücklich? Э, Как тебе, как, как тебе там ж- э, вообще училась? Ты была счастлива? е, та, я подружилася в групі з дівчатами і хлопцями. Е, правда, вчитись було трошки важко, дуже забагато формул. Ähm, ich hatte sehr viele Freundinnen oder Mädchen und Jungs. Äh, die Lehre, das, äh, das Lernen fiel schwer. Da waren so viele Formeln, mathematische Formeln. Okay, also äh, wenn ich es richtig verstanden habe, das Gute daran war, dass sie hatte total viele Freunde und Freundinnen. Also das Studieren hat Spaß gemacht, die Studienzeit. Und das Schwierige war, dass Das die, Lernen. das, das, das Lernen dieser, okay. Ты, э, тебе, значит, очень нравилось учиться, потому что столько друзей было, и трудно было именно трудности с учением. Ja, ah, okay, okay. Ähm, und wie war das da unter den, äh, äh, unter den Studenten und Studentinnen? ähm, war, ähm, war das äh, auf einem Niveau, Frauen und Männer, oder gab es da Konflikte und äh, Ungleichmäßig, ah, Ungleichheit, ja. ja jetzt ja? müssen wir es hm. doch zumachen. Ja. Das ist jetzt ein jetzt, bisschen. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. <laughs> Как, какие были отношения между студентами? Было равноправие между мальчиками и девочками или было неравноправие? У нас була дуже дружня група, і е, всі один одного розуміли, і всі один одному допомагали. Ähm, wir waren alle gleich und äh, ob Jungs oder Mädchen, wir waren sehr, äh, sehr gut äh, oder so freundschaftlich und wir haben uns immer unterstützt und einer dem anderen geholfen. Hm. Schön. Ähm, waren das 50-50 ähm, Mädchen, Jungen ja. in dem Studiengang? 50-50. Ah. ah, super. Okay, schön. Außergewöhnlich, ja. Ja, weil eigentlich würde man eher denken, okay, vielleicht stürzen sich die Jungs auf das Thema, aber gut, Das Ja. sind die starken Es Mädchen. war, es war da kein Problem in, in der Ukraine zu der Zeit für Mädchen dieses Thema zu wählen. Это для девочек не было проблем да, в Да. Украине. Нет. Okay. Ähm, was war denn da dein Traum? Was wolltest du damit machen? Что ты хотела с этим делать? Что, о чем ты мечтала, когда училась? Е, Е, я думала, е, уже коли я закінчувала, я думала, що я відкрию свій бізнес і буду е, хоча би знати, тому що економічна кібернетика то так і до того йшло, до відкриття прогресивних якихось нових бізнесів. Ну, я після закінчення ще встигла один рік пропрацювати на одній фірмі головним бухгалтером. Ну а потім, як я говорила, народився син. Ich habe geträumt, nach, der, nach dem Abschluss der Uni ein Geschäft zu eröffnen, weil der Beruf ist ja auch, um eine Geschäftsfrau zu werden. Aber dann kam das anders, dann ist mein Sohn geboren. Ähm, ha- hattest du denn schon eine Idee, was für ein Geschäft? Das ist ja ein weites Feld. Э, У тебя уже была какая-то идея, определенный бизнес открыть? Е, я хотіла е, відкрити е, магазинчик модного одягу. Äh, ich habe geträumt, eine kleine Boutique zu eröffnen. Okay, okay, ja.